կատարել։ Իմ բալիկից ընվելուց առաջ այդ պահին ես մտածեցի ինձ պետք կգանա այդ բոլոր այն գնումները, այդ պարագաները, բայց ընթացքում ինձ պետք չեկան իմ գնումներից լոգանքի սպունգը, լոգանքի սիլիկոնե օրթոպեդիկ ցանցը, մանկական անկողինը բարձով, որին նախընտրել եմ փոխարինել օրթոպեդիկ ներքնակով։ Հասմիկ Բարսեղյանը ամիսներ առաջ երկրորդ անգամ մայրացավ։ Երկրորդ բալիկի ծննդյան ընթարաճ գնումները խոստովանում է, որ շատ են տարբերվել առաջնեկի ժամանակ արված գնումներից։ Իրեն պետք չեկած գնումների ցանկն է թվում Հասմիկը։ Առաջինը ռասպաշոնկա աստվածն էր։ Դա ես ընդհանրապես չհակցրեցի իմ երեխային, քանի որ անհարմար էին։ Հաջորդը ձեռնոցներն են։ Նրանք համարյա թե բոլոր շորերի հետ կային, բայց այդպես էլ չփահեցին երեխան իր ձեռքերում։ Երրորդ ոչ պետքական իրը չեփչի կոչվածն էր։ Այն մեկ-երկու անգամ ընդհանրապես հագցրեցի, այն էլ այսպես ասած ձևական։ Հաջորդ ոչ պետքական իրը փափուշներ, որը մի քանի հատ գնեցի, բայց այդպես էլ չհագցրեցի։ Ընդհանրապես դուրս գրվելիս հաջորդը ջրի համար նախատեսված ջերմաչափն է։ Մի քանի անգամ օգտագործելուց հետո ես արդեն հասկացա ինչպիսին պիտի լինի նորմալ ջրի ջերմաստիճանը իմ ձեռքի վրա։ Հաջորդը մարմնի համար նախատեսված յուղն է։ Սա կախված է երեխայի մարմնի տեսակից։ Եթե մարմինը չոր է, ապա օգտագործում ենք յուղը։ Պետք է կար ինձ առաջին երեխայի դեպքում, սակայն երկրորդի դեպքում ոչ գնեցի եւ ոչ էլ պետք եղավ օգտագործել։ Հաջորդ ոչ պետքական իրը դրանք բարձիկներն են, որոնք դրվում հետևում են մահճակալի կողքերին։ Առաջին երեխայի դեպքում գնեցի, մի որոշ ժամանակ դրեցի, այսպես ասած, դեկորատիվ, սակայն դրանից հետո այն այդպես էլ ինձ պետք չեկավ եւ երկրորդ երեխայի դեպքում նույնիսկ այդ եղածը չօգտագործեցի։ Փոխարենը հասմիկին շատ պետք եկան կոմբինիզոնները, որոնց առաջնային կարևորությունը նրա համար երեխայի մեջքն ու փորիկը մշտապես տակ պահելն է, քնապարկերը, որոնք հարմար են հատկապես այնպիսի բալիկների համար, ովքեր իրենց վրա ծածկոց չեն պահում։ Ժենյա Սարգսյանը նույնպես երկու բալիկների մայրիկ է։ Սակայն ի տարբերություն նախորդ երկու մայրիկների, Ժենյան ուրախությամբ նշում է, որ եւ առաջին, եւ երկրորդ բալիկի ժամանակ ավելորդ գումար չի ծախսել այնպիսի իրերի վրա, որոնք հետո չեր օգտագործի։ Առաջին բալիկի ժամանակ նախքան ծնվել է, ես առա այն ամենը, ինչը պետք էր իրեն իր կյանքի առաջին 3 ամիսների ընթացքում։ Այդպես ես հետո ժամանակի ընթացքում կհասկանայի իրոք ինչն է իրեն ավելի անհրաժեշտ ու իր համար կարևորը։ Ու այդպես գնում էի 3-ից 6 ամսականի ընտանի համար նախատեսված պարագաները։ Դա հատկապես շատ կարևոր է այն ընտանիքների համար, ովքեր ցանկանում են նաև տնտեսել։ Իմ պարագայում դա այդպես էր։ Ժենյան վստահ է, այնինչ պետք չի եկել իրեն, մեկ այլ մայրիկի ու բալիկի առօրյան կարող է բավականին հեշտացնել եւ հակառակը։ Լինի դա ծնողի հարմարության համար, թե երեխայի խնամքի պարագաները, դա միանշանակ անհատական է։ Այ օրինակ, ինձ պետք չեկավ մանեժ, կենգուրու, զամբյուղ, կերակրման բարձիկ, ճոճաթոռ, տակդիր փոխելու սեղան, այն մայրիկներին, ովքեր շուտով պիտի ծննդաբերեն, Ժենյա Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս բալիկի համար հագուստ ընտրելիս հաշվի առնել երեխայի տարիքն ու տարվա եղանակը։ Որովհետև երեխայի կյանքի առաջին ամսականից մինչև 1 տարեկանը շատ արագ է մեծանում եւ հատկապես հենց նորածնային ժամանակ կյանքի առաջին 3 ամիսները կամ թեկուզ 4 շաբաթները շատ արագ է մեծանում երեխան եւ կարող է չհասցնել տվյալ շորը հակնել։ Ինչպես Նաև կարող է տեսնենք եւ ասեք, վայ, ինչ գեղեցիկ շորի կա, առնենք, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի նորածնի համար գնենք որակյալ ու շատ հարմար շոր, որովհետեւ նա ուտում, քնում, ուտում, քնում է եւ մենակ հյուրեր գալուց հա կարող ենք սիրունի պուպուշ շորիկը հագցնել ու ցույց տալ, բայց դա թող մի հատ կամ երկու հատ լինի։ Ոչ շատ այնքան առնենք, որ ել չհասցնենք հագցնել։ Անգլիա բնակ Մայրիկ Քրիստինե Պետրոսյանն ընդամենը վերջերս է երկրորդ անգամ մայրած ստացել։ Նա նույնպես մեզ հետ կիսվել է ավելորդ գնումների իր ցանկով։ Նորածների համար շատ հաճախ առնում են կոշիկներ 0+ հասակի համար։ Այդ տարիքում երեխան չի քայլում, իրան հագցնել հանելը մամայի համար կարող մենակ առաջին անգամ մի քիչ հավես լինի, բայց հետո դուք դա անգամ դա չեք անելու, կոշիկները չեք հագցնելու կամ ասենք օրինակ քթի ասպիրատորը, որ քթի արտադրությունն է հանում, մաման բերանին ու քաշելով, օդ քաշելով փորձում մկթի արտադրությունը հանի բալիկի, դա բավականին փորձանկալի բան է բալիկի համար, որովհետև իրականում իրեն դա ցավոտ է, որովհետև երբ որ մաման օդը քաշում է ականջի թմկաթաղանթի համար առաջանում է բացասական ճնշում ու մի փոքր ուժեղ ձգելու պարագայում անգամ երեխայի ականջի թմկաթաղանթը կարող է վնասվել, փոխարենը ցանկալի է ունենալ ընդհանրապես աղի ջրի լուծույթներ, որոնք որտեղ ու ընդհանրապես խոնավեցնել, այդպես ապահովել շնչառությունը։ Քրիստինեն ավելորդ է համարում կրծքի մեկ անգամյա օգտագործման ներդիրը, քանի որ այն խոնավիճակում անմիջապես կպած է պտուկին եւ հիգիենան ոչ ճիշտ պահելու դեպքում կարող է սնկերի պատճառ դառնալ առաջարկում է փոխարինել դրանք կրծքի կաթի պահեստավորման համար նախատեսված սիլիկոնե կոնտեյներով։ Կան այնպիսի կոնտեյներներ, որոնք որ դրվում են կրծքի ու կրծքալի արանքում ու կաթը հոսում է այդ կոնտեյների մեջ, նախ պտկային շրջանն ամնում խոնավ, քանի որ ինքը սիլիկոնի մեջ է ու ճաքերի համար դա բավականին լավ է կանխարգելելու, իսկ արդեն եղած ժամանակ պտուկները խոնավ պահելու ու մամայի համար հնարավորինս ցավը մեղմելու համար բավական բավականին լավ product է, պլյուս դրան, երբ որ կաթե ինքը իրանով հոսում է կոնտեյների մեջ հավաքվում է ու եթե դուք նաև կաթեք պահեստավորում ձեր տանը չեղած ժամանակ բալիկին տալու համար, կաթը ինքնըստինքյան պահեստավորվում է ու փոխարենը դուք բնության համար հնարավորինս քիչ աղբեք առաջացնում, որովհետև այդ մեկ անգամյա օգտագործման ներդիրները, այդ դրանք օգտագործեցիր, նետում ես աղբը, առաջացնում ես ավել աղբ, իսկ նա ընդհանրապես կոնտեյները պետք է լվանալ ու կախված նրանից թե դուք քանի բալիկ կունենաք, այդ բոլոր բալիկների ժամանակ կարող եք օգտագործել, այսինքն մեկ անգամ գնելով դուք մի քանի անգամ այն կարող եք օգտագործել։ Եվ գումարն եք ձեր տնտեսում, եւ էկոլոգիայի մասին եք մտածում։ Քանի որ մամաներն ու բալիկները շատ տարբեր են, ուստի մամա եւ ծնողավարման բլոգեր Քրիստինա Պետրոսյանն առաջարկում է միայն առաջին անհրաժեշտության գնումներն անել Իսկ բալիկի ծնվելուց հետո հասկանալ հավելյալ ինչեր են ձեզ պետք։ Ես օրինակ մեկ ուրիշ բլոգերի նյութ էի նայել ու այնտեղ հետքին քանի որ իր բալիկները ծնվել են ձմռան, ձմռանը, այդ հասանձերուցիկները ձմռանը ավելի սառն են լինում, երեխային գիշերը մաքրելուց, երեխայի մաշին գտնելուց երեխային ախնասնում է, ով ավելի ոնց էր ցավոտ էր դառնում այդ տուտուզիկը մաքրելու process-ը։ Ինքը առել էր հասանձերուցիկները տակհասնող սարք, ու ասում է ես առել եմ, ես ինքնապես դա չեմ օգտագործել, չնայած ինքն ուներ 3 բալիկ, ու ասում է որ սա ուղղակի անիմաստ իր էր առնելու համար, չնայած նրան որ ինքը այդ ցանկում էր որ մաս թուբի պարտիջի պետք է ունենալ։ Այսինքն ռևյուներն էլ են լավը, լիքը մամաներ դրանից գոհ են, իրենց համար օգնել է, իրենց ընտանի ընտանիքում դա աշխատել է, բայց մեկ ուրիշ ընտանիքում չի աշխատել։ Քրիստինայի ընտանիքում շատ պետք եկավ սլինգը, այն երեխային գրկելու հարմարավետ միջոց է, հատկապես երբ անհրաժեշտ է зерքերը ազատ շարժել կամ երբ մանկասայլակից հնարավոր չէ օգտվել։ Մեր ընտանիքում իմ ու իմ բալիկի համար շատ աշխատող բաներ, սլինգերին էլ տարբեր տեսակներ են լինում, թե որ տեսակը ձեր համար աշխատի, դա դուք պետք է ինքներդ զգաք, ինքներդ հասկանաք։ Ես սլինգների կոնկրետ որ տիպը առնել չեմ առաջարկի, որովհետև դա ինդիվիդուալ ընտրություն պետք է լինի, հա, դուք ինքներդ պետք է ընտրեք։ Գնումների շարքում կարևոր տեղ ունի նաև ծնդատան պայուսակի պատրաստումը։ Ծննդատուն գնալիս հղին պետք է 3 պայուսակ պատրաստի, առաջինը նախածնարանի եւ ծնարանի համար, իսկ մյուս երկուսը հետ ծննդաբերական շրջանում բալիկի ու մայրիկի համար։ Խորհուրդ եմ տալիս ծննդատան պայուսակը պատրաստ ունենալ 7 ամսական հղիության մոտ ժամանակաշրջանում, քանի որ վաղաժամ ծնունդ կարող է սկսվել ցանկացած փոքրիկի մոտ։ Ասեմ, որ ինչ դնել ճամփրուկի մեջ, հարցը երկարաժամանակ ինձ համար փնդրտուկների առիթ էր, քանի որ սիրում եմ ամեն բան անել իդեալական։ Հետաքրքրվել եմ եւ հայ հայաստանյան եւ անգլիական լիքագրառումներով, վիդեոներով, բլոգերների պոստերով, թե ինչ անհրաժեշտ ունենալ։ Երկար պրպտումներից եւ երկու անգամ Անգլիայում ծննդաբերելուց հետո ծնողավարման բլոգերը կազմել է ցուցակ, որը վստահ է պետք կգա ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանում ապրող մայրիկներին։ Որոշեցի իրերը դնել կոմպակտ փոքրիկ ճամպրուկում, խոսքը այն փոքրիկ ճամպրուկների մասին է, որ ճամփորդելուց մեզ հետ օթանավ եք տանում, որպեսզի ընդամենը մեկ իր մեզ հետ վերցնենք եւ քարսի ասի թե սա պարտադիր է այստեղ, քանի որ հակառակ դեպքում բալիկի բալիկին ծնդատնից դուրս չեն գրի, այստեղ անվտանգությունը առաջնահերթություն է։ Ճամփրուկս բաժանել եմ երկու բաժնի, դրանցից մեկը ինձ համար է, մյուսը բալիկի սուամուսնուս իրերի համար, ինձ հակությամբ ամուսինս ներկա էր ամբողջ ընթացքին։ Ավելացնեմ նաև, որ այստեղ Անգլիայում մայրիկը ու երեխան հիվանդանոցում մնում են 2-ից 24 ժամ, անկախ նրանից բնական ծնդալություն է եղել թե կեսարյան հատում ու այս կար ժամանակ ժամանակահատվածի համար հնարավորինս քիչ իրեր են պետք գալու, եթե կախված երկրից օրերը տարբեր են, ավելի երկար եք մնալու, հետեւաբար երեքանակությունը կարող եք ավելացնել կամ պակասեցնել ըստ ձեր հարմարության։ Բալիկի պայուսակում հագուստից Քրիստինեն դրել է երկու գուլպա, բարակ եւ հաստ, գլխարկ, երեք կարճաթև եւ երկու երկարաթև բոդի, մեկ գիշերանոց, երկու ծածկոց, բարակ եւ հաստ ու դուրս գրման հակոստ, սակայն կախված մայրիկի նախընտրությունից եւ եղանակային պայմաններից այս ցանկը կարող է փոփոխման ենթարկվել։ Երեխային անհրաժեշտ պարագաներից Քրիստինեն վերցրել է 1 տուփ առաջին համարի տակդիր, մանկական խոնավ անձեռոցիկներ, 2 թանզիֆե անձեռոցիկ եւ 1 փոքրիկ սրվակ ցինկի պարունակությամբ մանկական կրեմ բալիկի տակդիրի շրջանի համար։ Ինձ համար նախատեսած իրերը բաժանեն 3 խմբի՝ հակոստի, խնամքի պարագաների եւ հիգիենայի միջոցների։ Հակոստների մեջ առաջին տեղը նշեմ, որ դուրս գրման հակոստը ինքս եմ կարել, ինչպես որդուս, այնպես էլ այդստերս դուրս գրելու օրը, որը որ կանայք ավելորդ հագուստ չվերցնելու համար դուրս գրման հագուստով էլ գնում են ծնդատուն, որպեսզի տեղ խնայեն իրենց ճամփրուկում։ Մեկ բաղնիքի սրբիչ, երկու հիգիենայի սրբիչ, հեշտ հագնվող հողաթափեր բաղնիքի համար, ասեմ, որ այստեղ պարտադիր է ծնդաբերելուց հետո, եթե անգամ կեսարյան եք ծնդաբերել, անպայման մեկ օրը դեռ չլրացած բաղնիք մտնեք եւ լոգանք ընդունեք։ Մեկ սովորական եւ մեկ հաստ գուլպան, ասեմ, որ հաստ գուլպան հատկապես ինչպես շատ կարևոր է, խոսքը ձմեռային հաշկու բաների մասին է, որովհետև եթե այնպես ստացի, որ դուք գնաք Կեսարյան հատման, գիրահատարաններում շատ սառն է լինում, շատ ցուրտ է լինում ու երկու գիշերանոց հաճախակի քարտոնելուց փոխելու համար եթե ցանկալի է, որ գոնե մեկը լինի զգեստի նման, եթե հանկարծ պլաները տեղում փոխվեն ու Կեսարյան հատման գնաք, շորտով գիշերանոցը, որով այն կարելի ունենալու դեպքում չեք հակնելու։ Դրանք պետք է դիմացից հեշտ դացվող լինեն կերակրելու հարմարության համար։ Երկու կերակրման կը մեծ քալ ունեցեց Տարբեր ծննդատներում պահանջվող հագուստը, պարագաներն ու փաստաթղթերը նույնը չեն։ Ոստի parzելու համար թե կոնկրետ ինչ է պահանջվում Ստեփանակերտի ծննդատանը, դիմել ենք Մոր եւ Մանկան առողջության կենտրոնի գինեկոլոգ Մանուշակ Սարգսյանին։ Ծնդաբերության գալուց մենք ունենք հատուկ ցուցատախտա, որտեղ գրված է բոլոր անհրաժեշտ պարագաները, որ հղին կամ արդեն ծնդաբերը, որ գալիս է ծնդաբերության, իր հետ պետք է ունենա։ Դա փաստաթղթեր պարտադիր, այսինքն անձնագիր, սոցիալական քարտ եւ պարտադիր պետք է ունենա ծննդ օգնության հավաստագիր որը տրվում է 22 շաբաթականում բոլոր հղիներին։ Իր հետ պետք է հետևյալ պարագաները ունենա. անկողնային պարագաներ, ցանկալի է երկու ձերք ունենա դրանից, այսինքն երկու հատ էկզեմպլար, որովհետև մեկը հենց ծնարանում օգտագործվում է կամ նախածնարանում, երկրորդը որպեսի մաքուր արդեն գեղեցիկ ձևով տեղափոխվի հետծնդյան բաժանում։ Պարտադիր պետք է ունենան դեղատնային հատուկ պիլոնկաններ ծնդաբերության ժամանակ օգտագործելու համար, քանակը մոտ 10 հատ։ Եվ եթե հնարավորությունը չկա այդ դեղատնային պատրաստի տակաշորերից, երբեմն խորհուրդ ենք տալիս սովորական տակաշորեր դարձյալ մի 10-15 հատ, որոնք օգտագործում ու թափվում են։ Բժիշկը հավելում է, որ ծնարանի համար նախատեսված պայուսակում պարտադիր է ունենալ նաև գիշերանոց, ցանկալի է կարճ հարմարավետության համար, ինչպես նաև միջադիրներ եւ ջուր խմելու համար ծննդկանին հարմար շշով։ Եվ նորացնի համար պետք է ունենան մոտ 10-15 հատ պիլոնչկա նորածին օգտագործելու համար 0 համարի պամպերս հենց ծնարանում օգտագործելու համար ծնարանում մենակ այսքանն ենք օգտագործում ադյալներ մենք բոլորին տալիս ենք Իսկ նորածնային բաշնում բալիկի համար անհրաժեշտ է լինում լոգանքի գել, ինչպես նաև թանզիֆե կամ բամբակյա սրբիչներ։ Բալիկի հագուստի մասով չկան սահմանափակումներ։ Մայրիկն ինքն է որոշում՝ շորեր հագցնել, թե բարուրել։ Իսկ ինչ չարժե սիրելի հղիներ ձեզ հետ վերցնել, մանրամասնում է բժիշկ Սարգսյանը։ Ծծակներ մենք չենք օգտագործում, չենք թույլատրում, որովհետև մեր մոտ քարոշչությունը կրծքով կերակրելն է։ Ծծակներ չենք պահանջում ու չէ չպետք է լինի։ Իհարկե բացառության դեպքում կան, որոնք ինչ որ խնդիրներ ունեն, բայց որպես կանոն նախապատրաստումը կատարվում է կանանց կոնսուլտացիայով եւ քարոշչությունը հետցնդյա շրջանում, որ միայն ու միայն կրծքով կերակրել։ Դրա համար շիշ, ծծակ չի պահանջվում ու ցանկալի է որ չունենան էլ, որովհետև եթե նորածինը սովորում է ծծակով ու շուշով ուտելը, բնականաբար կյանքը ինչպիսին է հեշտին սովորումա չի ուզում չարչարվի ու կուրց կուտի։ Դրա համար դա պարտադիր պարագա չէ պայուսակում ունենալու համար։ Գինեկոլոգ Մանուշակ Սարգսյանի երկարամյա պրակտիկայում քիչ չեն դեպքերը, երբ ծննդկանները մոռանում են ամենաառաջնային կարևորության параգաների մասին եւ հակառակը, երբ վերում են իրեր, որոնք միայն ավելորդ տեղ են զբաղեցնում։ Ունենում ենք, որ կամ պակաս փաստաթղթերով են գալիս, երբեմն մոռանում են նույն պամպերսը, շփոթում են պայուսակները, ու միգուցե դա կապված է նրա հետ, որ երբեմն ունենում ենք բտղաջրերի վաղաժամ արտահոսք, այսինքն գինը շփոթվում է, չգիտի չնայած նախորդ պատրաստված այդ պայուսակները, բայց եթե ունենում ենք ավելորդ պարագաներ, օրինակ երբեմն լինում են, որ իրանց հետ նույնիսկ լողացնելու այդ թասիկներն են բերում եւ այլն, բնականաբար դրանք կողքի են դրվում ու հետ են ուղարկում հարազատների միջոցով։ Ու ցանկալի է, որ քանի որ մեր պայմանները երևի ծանոթ է, 3 մահճակալանոց նորացնի մահճակալը կողքը դրված, ցանկալի է, որ ամենա ամենա անհրաժեշտ օգտագործման պարագաները լինի, գիտեք, որ մեր վերանորոգումը հինն է եւ այլն, արդեն տեսքը լինի, որտեվ երբեմն մտնում ես համայցի ժամանակ նորածնի մահճակալում դրված են այդ, չգիտեմ, տոպրակները եւ այլն, փոխանակ նորածինը այնտեղ լինի, Բժիշկը խորհուրդ է տալիս ծննդատամպայուսակները պատրաստի ունենալ արդեն հղիության 30-րդ շաբաթականում, որովհետև չի բացառվում վաղաժամ ծննդաբերություն, ոչ մեկը չի կարող ասել կարող է, չի կարող լինել, որպեսզի ուղակի պատրաստ լինեն։ Ոչ թե սпасեն 38-39 շաբաթականում ու սկսեն նոր հավաքել այդ պիլոնկաները, չգիտեմ, այդ տակաշորերը եւ այլն եւ այլն։ Մայրիկների անկյունում խոսեցինք բալիկի ծննդյան ընթարաջ գնումներից, ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք։